Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Ապրիլյան քարորյան վկայեց, որ զավակները չեն զիջում հայրերին։ Մեր օրյա տղաները նոր առասպելներ հյուսեցին։ Թշնամու ագրեսիվ գործողություններին տրվել ու տրվելու է համարժեք պատասխան։ Յակոմիսկի խումբն աշխատում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ադրբեջանը հերթական անգամ ի ցույց է դնում սեփական ցինիզմն ու ճիգերը։ Շվեդիայի հայ համայնքը ֆինանսական օգնություն կտրամադրի Արցախին։ Այժմ շաբաթվա այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 30-ի մայիսի լույս 1-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60, 82 եւ 120 մմ-անոց mm ականանետներից ու տարբեր տիպի նռնականետերից խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման արդյունքում արևելյան մարտունու ուղությամբ մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող Աշոտ Շավարշի Զոհրաբյանը, ծնված 1991 թվականին։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն ընդունել էին Ստեփանակերտը ռմբակոծելու մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի արած հայտարարությունը եւ պատրաստվել նման զարգացման դեպքում հակահարված տալու։ Այս մասին Արցախի հանրային հերոստատեսությանը եւ Մեդիատոն ընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Անտունել ենք այդ հայտարարությունը եւ անհապաղ պատրաստվել ենք նման զարգացման։ Կասկածի տակ առնել նրանց նպատակները կնշանակի մենք շարունակում ենք մնալ մոլորված վիճակում, ասել է Բակո Սահակյանը։ Նա նշել է, որ դրանից հետո ինքը հրաման է տվել գրակային դիրքեր դուրս բերել մեր զենիթահրթիռային համակարգերը համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը, հրթիռային համակարգերը, այդ թվում հերահար նշանակության հրթիռային համակարգերը։ Եթե Ադրբեջանը նման քայլի դիմեր, անհապաղ կրակ էինք բացելու եւ այդ պատասխանը նման զարգացման դեպքում կլիներ համարժեք, ասել է նա։ Հանրապետության ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանի գործողություններին միջազգային հանրությունն ավելի դիպուկ գնահատական էր պետք է տա, քանի որ նրանց վայրագությունները ոչ միայն հայերին ու Արցախին են սպառնում, այլ նաև միջազգային հանրությանը։ Պատասխանելով հարցին, թե Արցախյան հերոսամարտն էր համարվում առասպելներ ծնող ժամանակաշրջան, սակայն ապրիլյան քարորյան վկայեց, որ զավակները չեն զիջում ծնողներին, Բակո Սահակյանը նկատեց, որ դժբախտ են այն ժողովուրդները, որոնց կյանքը չի ուղեկցում առասպելներով, եւ նշեց, որ մերօրյա տղաները նոր առասպելներ հյուսեցին եւ հպարտության տեղիք տվեցին այնպես, որ ինչպես մենք հպարտանում ենք Սասունցի Դավթի ու մյուս հերոսների մասին առասպելներով։ Ըստ Բակոսայանի սա վերաբերում է ինչպես մեր երիտասարդ զինվորներին, այնպես էլ մեր կամավորականներին։ Խոսելով այն մասին, որ քարորիա պատերազմը հայազգի միասնության փայլուն օրինակ էր, Բակոսայանը նկատեց, որ դա պատմական իրադարձություն էր իր ազդեցությամբ։ Նա ազգապես տպավորված է երկու վեհապար հայրապետների Արցախ այցելություններով, եւ այնտեղ առաստված բարձրացված աղոթներով։ Նախագահը տեղեկացրեց, որ Արցախում առաջին անգամ կանցկացվի վիայժողով, որում կլինեն հոգեորականներ աշխարի բոլոր ցակերից։ Մեկնաբանելով թե ինչպես կարող է վերսկսել բանակցային գործընթացը, Բակո Սահակյանը հիշեցրեց, որ Ստեփանակերտը բազմիցս հայտարարել է, որ առանց Արցախի մասնակցության անհնարին է լուծումը, որովհետև չկա մի հավանական զարգացում, որ เป զի առանց մեր մասնակցության այս խնդիրը ստանա իր լուծումը։ Այսպիսի բան չի լինելու, ասել է Արցախի նախագահը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ու ԼՂ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղոկասյանն ապրիլի 30-ին այցելել են Տոնաշեն, Մատաղիս, Թալիշ գյուղեր ու Մարտակերտի շրջենտրոն եւ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում քննարկել են բանակի կենսագործնեությանը եւ Մարտակերտի շրջվարչակազմի ստորաբաժանումների կողմից այդ ոլորտում օպերատիվ լուծում պահանջող խնդիրների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցություններին մասնակցում էին ԼՂ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ Սամվել Կարապետյանը, մի խումբ կամավորականներ, պաշտոնատար այլ անձինք։ Արցախի նախագահ Բակո Սակյան ապրիլի 29-ին ընդունել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի գործադիր տնորեն Արա Վարդանյանին եւ հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի տնորեն Պետրոս Թերզյանին։ Քննարկվել են Արցախի առողջապահության ոլորտում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սակյանը բարձր է գնահատել Հայաստան համայնքական հիմնադրամի դերակատարությունը մեր հանրապետության արչեւ ծառացած խնդիրների լուծման գործում, այն համարելով Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնության վառ դրսևորումներից մեկը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արավարտյանյանն ասաց, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը օրեր առաջ կոչով դիմել էր համայն հայությանը համախմբվել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Այսօր առավել քան երբեք շատ կարևոր է մեր համախմբությունը եւ մեր բոլորիս աջակցությունը արցախցիներին։ Եվ մի քանի օր առաջ ես այստեղ էի եւ կրկին հանդիպում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մեր Ամերիկայի Եվրոպական ԱՊԻ ներկայացի հետ եւ քննարկում ենք այն արդի խնդիրները, որոնք այսօր կան։ Խնդիրները բազմապիսին են եւ ես համոզված եմ, որ մենք միասին կարողանալու ենք շատ արագ լուծում տալ։ Այսօր երևի թե ամենաառաջնային խնդիրներից է դեղորայքի կարիքների լուծումը Ֆրանսիայի մետաղական մարմինը արդեն համաձայնվել է շատ լուրջ խմբականակներ գրել դեորակի, որը մոտակա երկու շաբաթում կբերվի Լեռնային Ղարաբաղ, նաև Բրազիլիայի համայնքն է ցանկություն հայտնել աջակից լինել այս ծրագրում եւ մեր բոլոր համայնքական հիմնադրամի ներկայացուցիչները արդեն մենք սկսել են քննարկել, որ ամեն մի տեղական մարմին իրավերսի մի կարևոր խնդիր եւ լուծում տա։ Համոզված եմ, որ նման նախաձեռնությունների շնորհիվ թե մենք կարողանանք աջակից լինել արցախցիներին եւ թե ցույց տանք ամբողջ աշխարհին, որ մեզ հայերիս համար Արցախից կարևոր խնդիր այսօր ուղակի չկա եւ այլ չէր կարող լինել։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, պաշտոնատար այլ անձին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վարչապետ Արայիկ Խարությունյանն ապրիլի 28-ին ընդունել է Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի բնակիչ արմատներով արցախցի բարերար Մաքսիմ Աթայանցին, ով այս օրերին Արցախում է հադրութի շրջանի Արաքել համայնքին կից բնակավայրերի վերականգնման եւ վերաբնակեցման ծրագրի ընթացքը քննարկելու նպատակով։ Վարչապետը ողջունել է բարերարի հայրենանվեր ծրագրի շարունակականությունը, հատկապես Արցախի համար ստեղծված այս ցաներ օրերին։ Արայիկ Հարությունյանը համոզմունք է հայտնել, որ Մաքսիմ Աթայանցի ծրագիրը նոր շունչ կտա համայնքին, դրականորեն ազդելով նրա զարգացման վրա։ Բարերարը տեղեկացրել է, որ ծրագրի շրջանակներում ինչ այժմ երկու բնակարան է կառուցվել, եւ մի քանի բնակարանի կառուցում եւս նախատեսված է, որոնք տրամադրվելու են բազմազավակ ընտանիքներին։ Նրա խոսքով, բացի տների կառուցումից, վերականգնվելու են բնակավայրի ենթակառուցվածքները, ինչպես նաեւ հիմնվելու է արտադրամաս, ինչը կապահովի բնակչության զբաղվածությունը։ Գրասնոդարի երկրամասի Արմավիր եւ Անապա քաղաքների հայ համայնքի կողմից լղը պաշտպանության բանակին է նվիրաբերվել ՈԱԶ Մագնիշի 3 շտապօգնության եւ 1 զրահապատ ավտոմեքենա, ինչպես նաեւ առաջնագծի համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրամարակում ավտոմեքենաները պաշտպանության բանակին են հանձնել Արմավիր եւ Անապա քաղաքների հայկական համանքի ներկայացուցիչներ Սարգիս Հայրապետյանը եւ Կամո Խաչատրյանը։ Շվեդիայի հայ համայնքը ֆինանսական օգնություն կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Այս մասին նշել է Շվեդիայում հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Արշակ Գավակֆյանը։ Երբ Ադրբեջանի սատրիջ գործողություններով պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը սրվեց, մենք այստեղ ժողով կազմակերպեցինք եւ որոշեցինք հայ դատի հանձնախմբի կողմից բողոքի նամակ ուղարկել Շվեդիայի կառավարությանը։ Պահանջը մեկն էր՝ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի գործողությունները կանխելու համար։ Ավարտվել է պահեստազորայիների, կամավորականների, ազատամարտիկների ընտանիքներին օգնություն տրամադրվող գործընթացը։ Այս մասին ասել է կառավարության օպերատիվ շտաբի Պարենային ծառայության պատասխանատու ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Ընդհանուր առմամբ այդ ընտանիքներին տրամադրվել է օգնություն տարբեր տեսակի սննդի արգղեր։ Արգղի միջին արժեքը մոտավորապես կազմում է 20000 դրամ նշել է Աշոտ Բախշյանը եւ ընդգծել, որ ԼՂ նախագահի հանրարականով բոլոր սպայական եւ պայմանագրային զինծառայողների ընտանիքների համար պատրաստվել եւ ուղարկվել են նմանատիպ արկղեր բոլոր պաշտպանական շրջաններ ընտանիքներին բաժանելու համար։ Լրիվությամբ ավարտվել է օգնության դրամադրումը նաև ուժային կառույցներին, ոստիկանության եւ փրկարարծարայության մեջ ներգրաված ինժեներական աշխատանքներ իրականացնողներին, քաղաքաշինության եւ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներին։ Աշոտ Բախշյանի խոսքով ներկապուլում աշխատանքներ են տարվում Մարտակերտի շրջանից ժամանակավորապես տարհանված բնակչությանը եւս օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Օպերատիվ շտաբի Պարինային ծառայության պատասխանատուն նշել է նաեւ, որ ապրիլի 11-ից հայտարարված է օգնության ձևով սննդի առաքումը դադարեցնելու մասին, բայց դեռևս շարունակում են անհատ անձերի կողմից օգնություններ գալ, դրանք եւս ժամանակին տրվում են հասցեատերերին։ Այն հարցին, որ խոսակցություններ են շարունակվում, թե իբր վերահսկողությունը թույլ է եւ ուղարկված սննդամթերքն ամբողջությամբ նպատակին չի ծառայում, Աշոտ Բախշյանը պատասխանել է. Կարծում եմ չի լինի մեկը, ով իրեն թույլ կտա զինվորի կամ տարհանվածների համար ուղարկված նունդը յուրացնել։ Նման արարք թույլ տալը մեղմ ասած անբարոյ է։ Նա նաև հավելել է, որ այդ օկնություններից յուրացնելու փորձ անողները եւս դավաճաններ են։ Երեք Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան գրադարանի ընթերցողները համերգային ծրագրով հանդես եկան ԼՂ պաշտպանության նախարարության Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան Ստեփանակերտի ռազմամարզական ուսումնարանում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Զինվորականների համար համերգով հանդես գալու գաղափարը պատկանում է Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի ընթերցողներին, դպրոցականներին ու ուսանողներին։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի առաջին իսկ օրվանից նրանք ցանկանում էին իրենց նպաստը բերել հայրենիքի փրկության գործին, իրենց երկու արտասանությամբ ոգեշնչել հայ զինվորին, բացման խոսքում ասաց գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը։ Հասկանալի պատճառներով այժմ նպատակահարմար չէ երեխաներին առաջնագիծ տանել։ Գրադարանի տնօրինությունը որոշեց համերգային ծրագրով հանդես գալ ապագա զինվորականների առաջ։ Իմ քաղցրանում, իմ բարձրանում Ռազմամարզական ուսումնարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը կարևորեց նմանատիպ միջոցառումները սաների բարոյահոգեբանական դաստիարակչության տեսանկյունից մեծ ողջավորություն է առաջացնում այն հանրակրթական առարկաների ուսուցման, մարտավարական պատրաստության, ֆիզիկական դասերակցության եւ մեր ընդհանուր դասերակցական հիմունքների հետ զուգահեռ քրքրում է պատանու հոգին, քանի որ նա այնպիսի տարիքային առանձնահատկություն ունի, որ պատրաստ է ամեն ինչ կատարելու։ Եվ բնական է, որ բարձրացնելով բարոյ հոգեբանական վիճակը եւ որոշակի ֆիզիկական պատրաստվածություն, նախնական զորական պատրաստության հիմունքները ամուր յուրացնելով, սաների վրա կունենա իր դրական ազդեցությունը եւ կարծում եմ թե արդեն ունի դրական ազդեցությունը ինչպես նաև ամբողջ շաբաթվա ընթացքում գերալարված աշխատանքից հետո մենք էլ մի քիչ մեզ լավ զգացինք ցանրն էլ բարձր դրամատուրգությամբ այսօր կմեկնեն իրենց տների իրենց հարազատներին տեսակցությանը Փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը շնորհակալություն հայտնեց նման նախաձեռնության համար եւ ի նշանավորումն հետագա համագործակցության Մարիա Խաչատրյանին պատվոգիր շնորհեց Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Յակոմինսկի խումբն աշխատում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Այդ մասին Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրիուն։ Մենք հանդիպել ենք երկու երկրների նախագահներին եւ այժմ փորձում ենք կազմակերպել նախագահների հանդիպում, ասել է Անդրիուն։ Նրա խոսքով դեռևս տարածաշրջան այցելելու կոնկրետ ծրագրեր համանախագահները չունեն։ Հրադադարի ռեժիմը չպետք է խախտվի եւ անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է շուտ սկսել բանակցային գործընթացը, ասել է ֆրանսիացի համանախագահը։ Ադրբեջանը ստիպված կլինի վերադառնալ բանակցությունների սեղանի մոտ։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանի բանակցություններն իր օկտին թեկելու փորձը ձախողվել է։ Լավ հայտնի է, որ հակամարտության կարգավորման հիմնական փաստաթղթերը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների 5 հայտարարություններն են, որոնք Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի ցանկանում վկայակոչել եւ ձևացնում է, թե չգիտե ինչի մասին է խոսքը կամ էլ աղավաղված ձևով ներկայացնում է փաստաթղթեր, որոնք աշխատանքային բնույթ են գրել։ Մարզասերների համար Ապրիլի 22-ից 24-ը Երևանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության ուշի միջազգային մրցաշար որին մասնակցում էին 4 երկրների հավաքական թիմեր Արցախից, Հայաստանից, Վրաստանից եւ Պարսկաստանից։ Արցախի հավաքական թիմում ընդգրկված էր 8-ից 12 եւ 12-ից բարձր տարիքային խմբի 35 մարզիկ։ Մարզիկների ընդհանուր թիվը կազմում էր շուրջ 250 հոգի։ Արցախից մասնակցել են բոլոր մարզադպրոցների սաները։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի թիմը նվաճել է 8 ոսկե, 12 արծաթե եւ 9 բրոնզե մեդալներ։ Մեդալների քանակով Արցախը առաջին հորիզոնականում է, ասել է ԼՂՀ ՈՒՇ-ի Կոնգֆուի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ՈՒՇ-ի միջազգային մրցաշարի մասնակցած ու առաջին տեղ գրաված Գրիգորի Հաջյանը նշել է, որ 4 տարի է ինչ զբաղվում է ՈՒՇ-ու մարզաձևով։ Մասնակցել եմ շատ մրցույթների, ստացել եմ 11 պատվոգիր, 7 մեդալ, որից 5-ը առաջին տեղ գրավելու համար։ Իմ այս հաղթանակը նվիրում եմ Արցախի պաշտպանության ժամանակ զոհված հայրիկիս պայծառ հիշատակին։ Ես ուզում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն եւ կդառնամ, որ เป զի Արցախի հաղթական դրոշը ծածանեմ ամենուր։ Հուզախառն հպարտությամբ ասել է Գրիգորի Հաջյանը։ Նշենք, որ Գրիգորի Հաջյանի հայրը Նորար Հաջյանը զոհվել է ապրիլի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Թալիշի ինքնապաշտպանական մարտերում։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 16-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց